بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين النوع الرابع المعتل العين واللام ويقال له اللفيف المقرون فتقول شوى يشوي شيئا مثل رمى يرمي رميا إلى الآخر Evet İzzi'den 44. dersimizi okuyoruz. النوع الرابع Geldik dördüncü çeşide. Yani dördüncü çeşit mu'telle. Şimdiye kadar üç çeşit mu'tel okuduk. Mu'tellül fa, mu'tellül ayn, mu'tellül lam. Şimdiye kadar okuduklarımız çeşitlerde sadece bir tane harfi illet vardı. Sadece bir tane. Şimdi ise birden fazla. Yani iki tane harfi illet barındıran çeşitleri okuyacağız. İşte onlardan birincisi budur ki dördüncü çeşit oluyor. Ennev'ur rabi'u el mu'tellul ayni vel lami. Hem aynül fiili illetli hem lamul fiili illetli. Hem aynül fiil hem lamul fiil illetli. Ve yukalu denilir lehu buna ona bu dördüncü çeşide el lefifül makrunu denilir. Lefif zaten içerisinde iki tane harfi illet olana lefif diyoruz. Dikkat edin. İki tane harfi illet olana lefif diyoruz. Eğer bu iki illet harfi yan yanaysa lefife makrun. Eğer bu iki illet harfi birbirinden ayrıysa lefife mefruk diyoruz. İkisini de göreceğiz ama önce lefife makrun okuyoruz. Lafif kelime manası birkaç manaya geliyor. Lafif sarılmış, dürülmüş, iç içe katılmış, birleştirilmiş. Mesela iki şey birleştirilirse İki şey yan yana getirilirse, birbirine bağlandırılırsa buna lefif denilir. Veya mesela farklı kabilelerden insan topluluğuna lefif diyorlar Araplar. Yani farklı şeylerin birleştirilmesiyle, iki farklı şey, iki veya ikiden fazla, farklı şeyin birleştirilmesiyle, yan yana getirilmesiyle oluşan durumlara lefif diyorlar. Kaç manası var lefifin? Lugat manası biraz geniş. Şimdi burada sarf ilminde iki tane harfi illet varsa ona lafif diyorlar. İki tane harfi illet mesela fiilin içinde iki harfi hem aynül fiili hem lamül fiili harfi illetse lafif ama lafifi makrun. Makrun yani bitişik. Burada iki harfi illet yan yana olunca makrun ayrı olunca o da nasıl olur? Faül fiil ile lamül fiil harfi illet olursa aralarda aynül fiil sağlam. İşte aralarına aynül fiil girdiği için ona da lafife mefruk. Mefruk yani fark edilmiş, ayrılmış. Yani iki harf ile birbirinden ayrılmış. Onu da bundan sonra okuyacağız. Önce şimdi lafife makrun okuyoruz. Hükümlerini, e, ilallerini, değişimlerini görüyoruz. Ondan sonra lafife mefruka geçeceğiz. Yani kısacası lafif e, iki kısımdır. Sahih hasto, misal hasto, mudaaf Lefifo, nakıso, mehmuzo, ecvef binada gördünüz. Lafif gördünüz. İşte lafif de iki. Nasıl ki mesela hani diyoruz ya misali vavi var, misali yayı var. Veya ecvefi vavi, ecvefi yayı. Bu da lefifi mekrun var, lefifi mefruk var. Fetekulu sen dersin şeva yeşvi şeyyen. Şimdi şeva işte lefifi mekrun. Lefifi mekrun. Şeva yeşvi şeyyen. Şeveye aslı şeveye. Yeşviyu şevyen. Şeveye yeşviyu şevyen. Darabe yadribu darben kalıbında. Aynen darabe yadribu darben. Şeveye yeşviyu şevyen. Aslı bu. Şimdi burada hemen şunu söyleyeyim. Lefife makrun bakın burada lefife makrun aynı zamanda nakıs gibidir. Niye? Çünkü onun da lamül fiili harfe illettir. Değil mi? Nakısın da zaten lamül fiili harfe illet. Bunun da lamül fiili harfe illet artı aynül fiili de la. Ha, nakısa ben ortak bir tarafı olduğu için birçok yerde çekimleri nakısa benziyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Şeva yeşvi şeyyen. Bakın şeveye aynen nakıs gibi yapılmış. Şeveye ya harekeli makabli meftuh elife kalbettik. Şeva oldu. Şimdi burada şöyle diyebilirsin. Bu yani bir nevi lafife makrun demek bakın bir lef, bir nevi lafife makrun demek ecvef ile nakısın birleşimi gibidir. Yani fiil hem ecvef olursa yani hem mu'tellül ayn olursa hem de nakıs olursa yani mu'tellül lam olursa ne oluyor? Lefif oluyor. Peki bunda ecvefin de hükümlerini icra edemez miyiz? Böyle sorabilirsiniz. Mesela şeveye. Bunu yapalım şaye. Değil mi? Şeveye. Aynül fiiliye elife kalbedelim. Kavele gibi. Kavele yaptık kale. Bunu da şaye yapalım. Derseniz, böyle bir soru sorarsanız şöyle cevap veririz. Deriz ki, İ'lal önce sondan başlanır. Hakikaten burada mesela şe ve ye kurallarımıza uygun olarak vav harfini elife kalbedip şaye yapabiliriz. Acaba önce bunu mu yapalım yoksa önce e, ye harekeli makabli meftuh deyip elife kalbedip şeva mı yapalım? Hangisini önce yapalım? Bunu e, bilin. İ'lal önce sondan başlanır. Çünkü son değişmeye daha layıktır. Genelde değişiklikler kelimenin sonunda olduğu için mesela nahuda bile Nehuda bile i'rab nerede olur? Kelimenin sonunda olur. Faili merfu yaptığınız zaman raf alametini nereye getirirsiniz? Sona getirirsiniz. Mansub olduğu zaman nasb alametini sonda yaparsınız. Mecrur olduğu zaman cer alametini sonda. Ha burada da i'lale önce sondan başlanır. Yani önce lamül fiilin i'lalini yapacağız. Lamül fiilin i'lalini yaptığımız zaman kelime donuyor. Artık aynı fiilin i'lalini yapamıyoruz. Niye? Çünkü şeva Lamül fiil elif oldu. Hadi vav da harekeli makabli meftu oyunu elif yapalım. Ne olur? Şa, şa olur. Saçmalık olur bu sefer. Şa olur mu? Fiil olur mu şa? Hemen hemen bir harf kaldı. Bir harfle elif okunuyor. Şa. Onun için burada ne yapıyoruz? Diyoruz ki önce lamül fiilin i'lalini yapıyoruz. Lamül fiilin i'lalini yaptığımız zaman artık aynül fiile geçemiyoruz. Kelime donuyor. Artık böyle kalıyor. Şeva. Evet. Şeva yeşvi. Yeşvi de aynı. Yeşviyu. Yeşviyu. Diyebiliriz ki önce nakıs gibi şey ecvef gibi yapalım. Hayır. Önce lamül fiilin ilalını yapacağız. Lamül fiilin ilal yeşviyu dammayı attığımız zaman yan üzerinde yeşvi. Yani rama yermi gibi aynen. Şeva yeşvi. Şevyen. Şevyen. Mastar değil mi? Ha. Şevyen kuralımızı hatırlayın vav ile ya aynı kelimede yan yana gelirse vav ile ya ister önce vav ister önce ya fark etmez. Vav ile ya yan yana gelirse ve birincisi sakin olursa vav'ı ya harfına çevirir ve idgam yaparız. Şevyen. Aynen bu kuralımız burada tatbik edilebiliyor. Vav ile ya yan yana birincisi sakin yaya kalbettik. Şeyyen oldu. İdgam yaptık. Şeyyen oldu. İşte selefife makruna bir örnek. Şeva yeşvi şeyyen manası da şeva kızarttı, kebap etti, pişirdi manasında şeva. Kızarttı, kebap etti yani. Yeşvi Kur'an'da da geçiyor. billah cehennem ehli için kullanılıyor. inşallah Kur'an okuduğunuz zaman, tefsir okuduğunuz zaman bunları göreceksiniz. Yeşvi kebap eder, yakar, kızartır. Şeyyen yakmak, kebap etmek, kızartmak manalarına geliyor. Mislu rama mi ramyan. Aynen rama mi ramyan gibi. Ve kaviye. Şimdi bu şeveye idi. Bu ise kaviye. Bu şeveye faale sigasıydı. Kaviye faile sigası. Şimdi faile sigasına örnek veriyor. Kaviye. Tabi şeveye her iki e, aynı fe'il vav. Wow. لام الفعل يا أما قوية قوي وادر أصل قوي و هاريك سيدا واو هم عين الفعل واو هم لام الفعل واو قوي و قوي و فعل <coughs> فعل يفعل صغاصنا يعني علم يعلم صغاصنا peki قوي و ikinci واو يا يا çevirdik قوي و قال kalsaydı قوادي deseydik مثلا olur muydu هاير olmazdı. Kavi ve ikinci vav litatarrufiha hatırlayın ve inkisari makavliha. Kenarda gelmiş ya litatarrufiha kenarda gelmiş ve makabli de kesreli ve makabli de kesreli ne oluyordu? Yaya çeviriyordu. Kaviye oldu. Elife çeviremiyoruz. Niye? Çünkü ya harekeli ama makabli meftuh değil. Meftuh olmadığı için kaviye olarak kalıyor. Kaviye kuvvetli oldu manasında. Kaviye kuvvetli oldu yakveyu oluyor yakva. Niçin yakva oluyor biliyorsun. Yakveyu. Kuvveten. Fu'leten sigasında. Ku fu'leten. Kuvveten. Kuvveten. İki tane vav ya. Burada vav ya'ya çevrilmemiş. Şimdi mastarların sigası hepsi aynı değil bakın. Hepsi fe'len vezninde de. Mesela nasra yansuru nasran. Nasran hangi vezindedir? Fe'len. Basi fe'len vezindedir. Basi başka vezinde. Mesela burada fu'letun veznindedir. Kuvvetun. Fu'letun. Dikkat edin. Bütün mastarlar aynı değil. Mastarların değişik değişik vezinleri var. Onları inşallah geniş kitaplarda hepsini göreceksiniz. Evet. Ve reviye yerva reyyen. Reviye ise yine fe'ile yef'alu fe'len. Bak bunun masları fe'len sigasında dikkat edin. E, reviye yerva reviye yerva yerveyudur. Yerveyu ye harekeli makali meftu elife kalb oldu yerva oldu. Revyen revyen vavlayı ikisi de aynı kelimede ne oldu? E, birincisi sakin. Onun için vavu yaya çevirip reyyen oldu. İdgam yaptık reyyen oldu. Reviye suya kandı. Mesela düşünün birisi susuz. Su içiyor, içiyor, içiyor, tam suya doyuyor yani. Türkçe'de buna suya kanmak diyorlar. Hani diyorlar kana kana iç. Yani doya doya iç, doyuncaya kadar, kanıncaya kadar. Suya kanıncaya kadar. İşte reviye suya kandı. Yani tam suya doydu. Susuzluğu tam gitti. Tam suya doydu manasında. Reviye. Yerva tam suya doyar. Reyyen suya doymak, suya kanmak. Mislu radiye yarda radiyen. Aynen radiye yarda radiyen gibi. Fehuve reyyanu. Bunun ismi faili dikkat edin. Bunun ismi faili yani revyenin ismi faili normalde raviyun olması lazım değil mi? Raviyun. Failin sigasında ama böyle değil. Bu sıfat-ı müşebbehe. Sıfat-ı müşebbehe inşallah göreceksiniz ileride. İleriki kitaplarda sıfat-ı müşebbehe nedir? İsmi faille arasındaki fark nedir? Sıfat-ı müşebbehe sigaları nelerdir? Hangi kalıplardır? Bunları hepsini göreceksiniz. Ha burada bunu bilin. Fa'lan bakın fa'lan sigası var bir sıfat-ı müşebbehe. Bir de müennesi fa'ladır. Fa'lan fa'la. Mesela atişe susuz oldu manasında. Atişe tam reviyenin tersi mana olarak. Reviye suya kandı, suya doydu. Atişe sus, susuz oldu. Bakın atişe susuz oldu. Ya ataşu susuz olur. Şimdi atişeyi fe'lan veznine sokalım. Sıfat-ı müşebbehe vezni. Sıfat-ı müşebbehe demiştik. Mana olarak ismi faile yakın. Aynı değil ama mana olarak ismi faile yakın. İsmi fail ile sıfat-ı müşebbehe mana olarak birbirine mesela rahim ile rahim gibi mesela. Rahim ismi fail, rahim sıfat-ı müşebbehe. Birbirine hani katil hatırlarsanız katil okumuştuk maktul manasında. Bazen tabi fail vezni hani fail manasına geliyor bazen mef'ul manasına geliyor. Hani hatırlarsanız katil demiştik mef'ul maktul manasında. Katil manasında da dün herhalde dilim sürçmüş yanlışlıkla katil manasına demişim. Katil maktul manasında. Şimdi işte burada da fa'lan sıfatı nasıl fa'il sıfatı müşebbehe ise sıfatı fa'ul mesela bakın. Fa'ul, gafur, Aynı şekilde fe'lan. Rahman işte Rahman bakın. Rahman sigası aynı fe'lan sigası. Rahman Rahim. Rahim nasıl sıfat-ı müşebbehe ise Rahman da hakeza. Bakın Rahime'yi fe'lan sigasına getirin ne oluyor? Rahman oluyor. Atişe'yi getirin ne oluyor? Atşan oluyor. Atşan oluyor. Evet. İşte fe'lan sigası atşan. Atşan yani susuz erkek. Atişe susadı. Atşan susuz erkek. Atşa fa'la. Bu da müennesi. Müzeker fa'lan, müennes fa'la vezninde. Atşan susuz erkek, atşa susuz bayan. Ha nasıl ki bakın susuz susuzun ismi fail yani ateşenin ismi faili değil de sıfat-ı müşebehesi geliyor. Aynı şekilde reviyede, reviyede tam ateşenin tersi. O da aynen onun gibi Reyyan. Bak bu da fe'lan vezninde. Reyyan. Dikkat edin. Tabi reviye yerve e, revyandır aslında. Revyan. Atşan gibi. Fe'lan vezninde. Revyan. Vavla ya ikisi aynı kelimede. Birincisi sakin yani vav sakin. Vav'ı ya'ya çeviriyoruz. Reyyan oluyor. İdgam yapıyoruz. Reyyan oluyoruz. Yani oluyor. Yani rayyan fe'lan sigasında yani atşan gibi sıfat-ı müşebbehe reviye suya kandı. Rayyan suya kanmış, suya doymuş. Rayyan, rayyanın manası budur. Yani suya doymuş, suya kanmış demektir. Ve emra'etun rayya. Bak bu da atşa gibi. Rayya, reviyadır aslında. Reviya, atşa, fe'la sigasında. Ha, revya. Vavla'ya aynı kelimede. Birincisi sakin. Ya'ya çeviriyoruz vav'ı. Reyya oluyor. İdam yapıyoruz. Reyya oluyor. Ve emre'etun reyya. Suya kanmış kadın. Ve emre'etun reyya. Suya doymuş, suya kanmış kadın. Fehuve reyyanu. O yani o erkek reyyanu suya doymuş. Ve emre'etun bayan reyya suya doymuş. Mislu atşane ve atşa. Aynı atşane ve atşa gibi. Evet. Şimdi bunun şeyine geldik. Ef'ale babına. Ef'ale babına. Erva ve erva ke'a'ta. Erva yani reviyeyi ef'ale babına getirdiğimiz zaman ne oluyor? Erva oluyor. Erva yurvi irvaen. A'ta yu'ti i'taen gibi. Aynı a'ta yu'ti yani naksa benziyor. Bunun çekimi aynen naksa benziyor. Erva yurvi irvaen. Ke a'ta. O da aynen a'ta gibi. A'ta yu'ti i'ta'en. Evet. Aslında bunu bitirmeyi düşünüyordum bir derste. Ama biraz açıklaması uzun sürdü. En iyisi bunu ikiye bölelim. Dersimiz buraya kadar yeter olsun. Ee, ibareyi okuyorum. El-nev'ur rabi'u el-mu'tellul ayni Tabi burada şunu da söyleyeyim. El-mu'tellul ayni vel lami böyle de okuyabilirsiniz. El-mu'tellul ayni vel lamu böyle de okuyabilirsiniz. Sebebi onun nahu ilminde öğreneceksiniz inşallah. El-mu'tellul ayni vel lami böyle de diyebilirsiniz. El-mu'tellul aynu vel lamu böyle de diyebilirsiniz. Evet. El-nev'ur rabi'u el-mu'tellul ayni vel lami. Ve yukalu lehu'l lafiful makrunu. فتقول شوى يشوي شيئا مثل رمى يرمي رميا وقوي يقوى قوة وروي يروى ريا مثل رضي يرضى رضيا فهو ريان وامرأة ريا مثل عطشان وعطشا وأروى كأعطى